Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. No Jāņa Evangelija. Patiesi, patiesi, es jums saku, kas manus vārdus klausa un tic uz to, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un viņš tiesā nenāk, bet no nāves pāriet dzīvībā. Ļoti bieži domājam, ka paldies mūsu ticībai un paklausībai Dievam varam sev garantēt labklājību, labu veselību, ilgu un bagātu dzīvi, laimi. Jēzus tomēr runā par citu realitāti. Klausīt viņa vārdus un ticēt tam dod daudz vairāk, jo tas sargā mūs no tiesas un no mūžīgās nāves. Tiesā nozīmē ne tikai mūsu darbības morālo novērtējumu, bet attiecās uz ticību. Kam es ticu? Dievam, kas man ir radījis un grib mani izglābt, vai savai pilnībai, kurā ir arguments, lai Dievs man atalgotu ar laimi? Tie, kuri bija pārliecināti par savu pilnību, beigu beigās piespriedā Jēzum nāves sodu. Bet paldies savai uzticībai tēvam, Jēzus no nāves pārgāja dzīvība, un šo jauno dzīvību viņš var dot arī mums. Vai gribam klausīt Jēzus vārdus? Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen! Pardłoma zagatavoji stāsts Tadeusz Čieslak, jezuīts. Gavēņa kalendārs kopā ar Radio Mariju Latviju. Radio Marija Latvija ir nekomerciāla radiostacija Ikmēneša izdevumi šobrīd sastāda 18,000 eiro. Tā var likties salīdzinoši liela summa, taču kopīgiem spēkiem ar tava ziedojuma atbalstu mēs to varam sasniegt.